Habang abala si Nanay Rosa sa paglalala ng banig, nasa labas naman sina Kiko at Mila, nakaupo sa bangkito at nakikinig kay Lolo Isko. Tinanong sila ni Lolo Isko, Ano ang madalas ninyong ginagawa sa bahay? Sagot ni Kiko, Tumutulong po ako sa pagwawalis at paghugas ng plato. Ako naman po sa paglilinis ng lamesa at pag-abot ng gamit kay nanay, tulad ng abaniko. Dagdag ni Mila. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kampanin, sabi ni Kiko. Ang tahanan ay puno ng pagmamahalan at pagkakaunawaan, wika ni Lolo Isko.